նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Բակո Սահակյանն ընդունել է Արցախի հերոս Մոնտե Մելքոնյանի հարազատներին։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի պետնախարարի մոտ։ Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը սկսել է գարու մթերումը։ Հանրային խորհուրդն ստացել է բնակիչների 1450-ից ավելի դիմում բողոքներ։ Ադրբեջանական կողմը նկատելի ակտիվություն է դրսևորում տեղեկատվական դաշտում։ Տարածաշրջանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Քննարկվել են Հայաստան-Արցախ փոխգործակցության առնչվող տարբեր հարցեր։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արմեն Սարգսյանը նշեց, որ Արցախի կայունությունը հայ ժողովրդի համար կարևոր նշանակություն ունի։ Վաղուց ծրագրում էի մի քանի օրով գալ Արցախ, այսօր եկել են կարճ այցով, եկել են որպեսի Արցախի հանրապետության նախագահին հանդիպեմ եւ Արցախի նաեւ կողքին լինեմ ապրիլ-մայիսին, երբ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության process-ներ գնում, այդ բոլոր օրերին շատ հաճախ Երևանում էր գտնվում Բակո Սահակյանը։ Եվ իհարկե շատ նուրբ առանց խառնվելու Հայաստանի ներքին գործերին իր ներկայությամբ բոլորիս հիշեցնում էր, որ կա Արցախը ամեն ինչից վեր որ կա մեր ազգային շահերը ամեն ինչից վեր եւ ինչպեսի որոշումներ էլ Հայաստանում ընդունվեն, որևէ ձևով չանդրադառնան Արցախի կայունությանը եւ անվտանգությանը։ Եվ իմ պարտքն է համարում, որ այսօրին այստեղ լինեմ, իհարկե որևէ ձևով ցանկություն չունենալով խառնվելու Արցախի ներքին գործերին, ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ տարիներ հետո Արցախը իսկապես կայացած պետական միավոր է, երկիր է, կայացած պետություն է։ Մնա թանկարժեք արժեքը, որ մենք ունենք այսօր Արցախի կայունությունը։ Եվ Հայաստանը եւ ողջ հայ ժողովուրդը եւ Սփյուռքը ուշադիր հետևում են ինչը կատարվում Արցախում։ Մենք վստահ ենք, որ Արցախի հանրապետությունը որպես կայացած պետություն իր ներքին բոլոր հարցերը լուծելու է ժողովրդավար ձևով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 12-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի հանրապետության իրավապահ մարմինների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են իրավապահ մարմինների գործունեության վերաբերող հարցեր։ Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել հասարակության կողմից բարձրաձայնված բացասական երևույթներին։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է ամենայն լրջությամբ եւ պատասխանատվությամբ աշխատել վերհանված թերությունների վերացման ուղղությամբ, խստիվ հետևելով օրենքի տարին եւ ոգուն։ Նախագահը նշել է, որ պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի հանրապետությունում պահպանվի հասարակական անվտանգության բարձրաստիճանը, այն համարելով մեր երկրի կարևոր ձեռքբերումներից մեկը։ Նույն աղբյուրի համաձայն, նույն օրը Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի ազգային հերոս Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի հարազատներին։ Անդրադարձ է կատարվել Մոնթե Մելքոնյանի կյանքին անցած հերոսական ուղուն Արցախյան պատերազմում ունեցած նշանակալի ավանդին։ Բակոսյանն ընդգծել է, որ Մոնթե Մելքոնյանը պատկանում է հայ ազգի մեծերի շարքին, ում նվիրվածությունն ու սխրանքը հայրենիքի պաշտպանության գործում դարձել են ոգեշնչման եւ ընդօրինակման աղբյուր սերունդների համար։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագրեր, համաձայն որոնց Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Արմեն Իսագուլովը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալներ Վիկտոր Քոչարյանը եւ Ռոբերտ Շաֆերյանը ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից իրենց դիմումների համաձայն։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հրավիրել է խորհրդակցություն խմբակցությունների մասնակցությամբ քննարկման թեման հանրապետության ներքաղաքական իրավիճակներ ու խորհրդարանի անելիքները Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Խորհրդակցությունն անցավ թեժ քննարկումների մտնոլորտում։ Նախ падգամավորները հանդես եկան ելույթներով ներկայացնելով իրենց մտահոգությունները երկրում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Խորհրդարանականների գերակշիռ մեծամասնությունն այն կարծիքին էր, որ падգամավոր Հայկ Խանոմյանի այսօր հրավիրած հանրահավաքը չի բխում մեր երկրի պետական շահերից։ Ներքին ցնցումներն առաջին հերթին սպառնում են երկրի անվտանգությանը, ու բացի այդ, փողոցը լավագույն հարթակը չէ հանրությանը մտահոգող խնդիրները բարձրաձայնելու համար։ Մենք փորձում ենք գուտակված խնդիրները, հիմնահարցերը լուծել ոչ թե պետական հարթակներում լուրջ քաղաքական վերլուծության միջոցով, այլ փորձում ենք տեղափոխել փողոցը։ Չպետք է որոշ քաղաքական ուժերի, քաղաքական առաջնորդների տեսակետները փորձել ներկայացնելու ընդհանուրի տեսակետներ լավագույն ձևաչափը, լավագույն հարթակը խորհրդարանն է։ Խորհրդարանը բնականաբար իր առաջին արձագանքները տվել է արտահերտ նիստին եւ քննիչ հանձնաժողովի կյանքի կոչելով։ Ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանն ուղիղ հարցադրումով դիմեց Հայկ Խանոմյանին։ Ուզում եմ ուղղակի հարց տալ Հայկ Խանոմյանին, Որն է ձեր ուզածը։ Ինչ նպատակ եք հետապնդում դուք եւ ձեր այսպես կոչված համախոհները։ Ուզում եք խարխրել երկրի հիմքերը, ում ջրաղացին եք ջուր լցնում։ Երկիրը քայքարը մեր նպատակը չի, երբեք չի եղել եւ չի լինելու։ Բայց երբ որ քաղաքական ուժին ընդամենը իր խորհրդակցությունների արդյունքները հանրությանը ներկայացնելու համար հավաքի բանում, այդպես են արդեն պատճառաբանում կամ հարցադրում անում նշանակում է, որ մենք լուրջ խնդիր ունենք երկրում դեռևս մտածելակերպի հետ կապված։ Մեր գլխավոր նպատակներից մեկը նմանատիպ մտածելակերպի հաղթահարումն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վարան Բալայանը կոչ արեց խնդիրներն ու մարտահրավերները դիտարկել ավելի մեծ մասշտաբով, նայելով ոչ թե նեղ շրջանակից, այլ աշխարհագրական խմորումների համապատկերում։ Չեք տեսնում Նախճեվանը ինչ է կատարում։ Չեք տեսնում, որ խաղի կանոնները փոխվել է։ Չեք տեսնում այդ ռազմականացված գոտին ստեղծելու նպատակը որն է։ Չեք տեսնում Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի շահախնդիր մոտեցումները այս տարածաշրջանում։ Չեք տեսնում, որ մեզ ուզում են արաքսից անջատել կտրել այդ հատվածը, խնդիրներ ստեղծել, Չեք տեսնում, որ այստեղ մեր գոյության ոչ միայն պետականության հետ կապված հարցն է, այլ նաև լինել չլինելու հարցը այսօր դրա։ Անդրադառնալով ազգային ժողովի նախագահի հրաժարականի վերաբերյալ Հայկ Խանոմյանի պահանջին եւ առհասարակ խորհրդարանի пассивության մասին նրա հայտարարությանը, Աշոտ Գուլյանն առաջարկեց հրաժարականի պահանջը նույնպես սոցիալական ցանցերի մակարդակից տեղափոխել օրենքի դաշտ ու ձևակերպել ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն։ Ինչ վերաբերում է որպես թե կառույցի անգործությանն ու հանրային քննարկումներ իրականացնելու հարթակների ծրագրերի բացակայությանը, որով եւ Հայկ Խանոմյանը բացատրում է հանրահավաքի անհրաժեշտությունը, ապա Տարօրինակ է առնվազն, երբ որ ազգային ժողովի падգամավորն է ասում, որ մենք հարթակ պիտի գտնենք բանանին, բայց չենք ընտրվել։ Հարթակը ստեղ է։ Արեք, բայց դա չի կարող լինել միայն ազգային ժողովի նախագահի կամ ազգային ժողովի փոխնախագահի որոշումը։ Ազգային ժողովի падգամավորների իրավունքները օգտագործեք։ Ես պաշտոնապես եմ հայտարարում, խորհրդարանում երբեք այդպիսի նախաձեռնություն չի եղել լսումների, կլոր սեղանների, այս կամ այն թեմայի քննարկումներ։ Իսկ հիմա ասում եմ, ցանկացած թեմա առանց սահմանափակումների մենք պատրաստ ենք խորհրդարանը տրամադրել որպես հարթակ։ Ամփոփելով խորհրդակցությունը Աշոտ Ղուլյանը ժողովրդի անունից փողոցներում ու սոցիալական հարթակներում խոսողներին կոչ արեց չմոռանալ, որ նույն ժողովրդի մի ստվար հատվածը անհանգստությամբ ու մտահոգությամբ է հետևում ներքաղաքական իրավիճակի զարգացումներին ու սպասում խելամիտ հանգուցալուծման։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը երեկ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն ոլորտի պատասխանատու պաշտոնյաների հետ քննարկելու հարկային բարեփոխումների համալիր ծրագիրը։ Ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը զեկուցել է իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին, նշելով, որ հարկային բարեփոխումների հայեցակարգը պատրաստ է կառավարության հաստատմանը ներկայացվելու։ Պետնախարարը շեշտադրել է, որ մշակված եւ կառավարության քննարկմանը ներկայացված հայեցակարգն ընդունելուց առաջ նախ անհրաժեշտ է այն հանրային լայն քննարկման դնել եւ հանձնարարել է առաջիկա օրերին այդ ուղությամբ սկսել աշխատանքները ներգրավելով շահագրգիռ կազմակերպություններին։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը ֆինանսների նախարարության պատասխանատուների հետ հանդիպմանը կարևորել է Արցախում գործարար միջավայրի բարելավման ուղղությամբ իրականացվող շարունակական քաղաքականությունը եւ այդ համատեքստում հանձնարարել է առաջարկներ ներկայացնել փոքր տնտեսվարող սուբյեկտների հարկային բեռի թեթևացման ուղղությամբ։ Պետնախարարը հանձնարարել է նաև առաջիկայում իրականացվելիք բարեփոխումների նպատակով առաջարկներ ներկայացնել ծրագրային բյուջետավորման ներդրման եւ գանձապետական համակարգի վերաբերյալ։ Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը սկսել է գարու մթերումը։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատար Հրանտ Սաֆարյանի հաղորդմամբ մթերումը կատարվում է Ասկերանի խնապատ համայնքի Մարտունու, Մարտագերդի, Շուշիի եւ Երևանի պահեստներում։ Առաջիկայում հիմնադրամը մթերման կետ կունենա նաեւ Հադրութի շրջանում։ Չնայած բերքահավաքի համար անբարենպաստ եղանակին գյուղ հիմնադրամի պահեստներում մթերման գործընթացը շարունակվում է։ Այս պահի դրությամբ հիմնադրամի կողմից ընդունվել է 1227 273 տոննա գարի, որից 738-913 տոննան Արցախի պահեստներում, իսկ 488-377 տոննան Հայաստանի Հանրապետությունում գործող պահեստներում։ Հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատարն անդրադարձավ նաև հացահատիկի մթերման այս տարվա գներին։ Գարին ընդունում ենք 87 եւ 95 դրամով, 87 դրամով ընդունում ենք կանխիկի վճարման դեպքում 95 դրամով հիմնադրամի հանդեպ պարտավորություն ունեցողների պարտքի մարման դեպքում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պահեստներում ընդունելու դեպքում նշված գներին գումարած 18 դրամ եթե հողօգտագործողը ինքն է տեղափոխում գային Հայաստանի Հանրապետություն։ Ծորենի վերաբերյալ դաները կարգավորվել է այսպես. 100 դրամ կանխիկի դեպքում 108 դրամ հիմնադրամի պարտավորությունների մարելու դեպքում եւ այս գներին գումարած նույնը ինչպես գարին էր, նույնը 18 գրամ գումարած, եթե օգտագործողը ինքն է հասցնում Հայաստանի Հանրապետության մեր պահեսները։ Վճարման կարգն էլ հետևյալն է։ Գարու ընդունման դեպքում գումարի 50%-ը, կանխիկի դեպքում 50%-ը տրամադրվում է 5 օրվա ընթացքում, իսկ մնացած 50%-ը մինչև նոյեմբերի 1-ը ժամանակահատվածում։ Գյուղաճակցության հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատար Հրանտ Սաֆարյանը տեղեկացրել է, որ առաջիկայում βέρքահավաքին զուգահեռ չեն ուշացնի նաև ծորենի մթերումը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արդեն քանի օր է ինչ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում գործում է առայժմ իրավաբանական կարգավիճակով չօշտված հանրային խորհուրդը։ Այդ ընթացքում նորաստեղծ հասարակական կառույցը ստացել է բնակիչների 1450-ից ավելի դիմում բողոքներ ինչ հարցեր են բարձրացվում այդ նամակներում եւ ինչ ընթացք են ստանում դրանց լուծումները։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Ինչպես մեր զրույցի ժամանակ հավաստեց հանրային խորհրդի անդամ Սերգեյ Ղազարյանը, ստացված դիմում բողոքները խորհրդի Գրանց Համատյանում արձանագրելուց հետո ներկայացվում են համապատասխան գերատեսչություններ, որոնք եւ իրենց գործառույթների ու լիազորությունների շրջանակներում զբաղվում են քաղաքացիների կողմից բարձրացված խնդիրների լուծմամբ։ Այսօր ադրությամբ որպես 1450-ից ավելի դիմում են ստացել ներքաղաքացիներից, Արդեն մի քանի օր է ինչ համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչները գալիս են եւ կոնկրետ իրենց բնակավարների իրենց ոլորտների վերաբերյալ դիմումները վերցնում են ու համապատասխան եւ արագ ճոր արձագանք տալու նպատակով կան արդեն որոշ ինչ որ լուծված հարցեր ամենակարևորը որ մենք ընթացքում էլ փորձում ենք հասկանալ։ Ինչու մակայանում խնդիրը, որ նման կարգի մեծ հոսք կա դիմումների այսինքն, այսինքն մեր կարծիքով կամ քաղաքացիների մի մասը բավարարված չեն պատասխաններով, որ ստանում են մի մասը անգամ դժվարությունը այս կամ այն ինչ որ օղակների նկատմամբ չկար դժվարությունը Սերգեյ Ղազարյանի խոսքով որոշ դիմում բողոքներ արդեն լուծումներ են ստացել, նա կոնկրետ օրինակներ է բերում։ Օրինակ հարկային դիմալոն մաքսազերծման հետ կապված հարցը եղել մի քաղաքացի ներկայացել է, որ շտաբ արձարելից էր եկել նամակտեսել են կապել են միջապես ֆինանսների նախարարը վերցրել է իր ուշադրության ու երեք արդեն երեկոյան զանգել է ասել որ այդ հարցը իր լուծումը ստացել է այդ քաղաքացին որ ավիրել են իրանց մոտ լրի հարցի էություն ճշտել կապ հաստատել իրենց հայաստանյան գործընկերների հետ ու այդ հարցի որակարգից անել եւ կամ նմանատիպ ուրիշ շնակներ լինում Հանրային խորհրդի միջոցով մեր բնակչությունը լրացուցիչ հնարավորություն է ստանում կապ հաստատել այս կամ այն պետական մարմնի հետ, ասում է նա, եւ բարձրաձայնել իրեն հոզող ու մտահոգող ամենատարբեր խնդիրներ։ Հարցին թե կան ստացվող բողոքներին չարձագանքող պաշտոնյաններ Սերգեյ Ղազարյանը պատասխանեց։ Ճիշտ ասած, այս բայդրությամբ դե բոլորն էլ արձագանքում են, որ ասենք որևէ մեկը կարող է հենց անձամ կառույցը ղեկավար այստեղ չի ներկայացել, բայց բոլորն էլ զանգում են, մենք որ զանգում ենք, հենց շատ արագ արձագանքում են իրանք էլ երևի ստեղծված իրավիճակում գիտակցում են, որ ինչքան արագ այդ հարցերի լուծումը տրվի, քան եւ կոնկրետ իրենց ոլորտների մասով էլ հաշվառնելով որ իրենք են պատասխանատվություն, ավելի ճիշտ կլինի ներկա ստեղծված իրավիճակում։ Հավելենք նաև, որ դիմում բողոքները կարող են ներկայացվել ինչպես դիմումատուի կողմից նախապես կազմված, նույնպես եւ խորհրդի անդամների օգնությամբ անմիջապես տեղում ձևակերպված տարբերակներով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմը նկատելի ակտիվություն է դրսևորում տեղեկատվական դաշտում, ինչն արտահայտվում է տարաբնույթ ապատեղեկատվական հոսքերի եւ քարոշչական տեսանյութերի առատությամբ։ Հիմնական նպատակ ունենալով ներքին ու արտաքին լսարանում հավուր պատշաճի ներկայացնել սեփական զինուժի, այսպես ասած, ձեռքբերումները, պաշտոնական Բաքուն օրերս նախ շրջանառության մեջ դրեց Նախիջևանյան հատվածում իբր 11000 հեկտար տարածք ազատագրելու մասին անհիմն տեղեկությունը, իսկ այնուհետև համացանցում տեղադրեց Պոլոնեզ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի եւ իսրայելական արտադրության լորա օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրների կիրառման տեսագրությունը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, հատկանշական է, որ այս տեսատեղեկատվական քարոզչությանը զուգահեռ վերջին օրերին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում նկատվում են նաև հակառակորդի զինտեխնիկայի եւ մարդկային ուժի ակտիվ տեղաշարժեր ու կուտակումներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրապաշտոնումները աչալրջորեն հետևում են հակառակորդի գործողություններին եւ ձեռնարկում իրավիճակից բխող անհրաժեշտ քայլ էր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Երևան ժամանած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Անդրեյ Շեֆերին, Ստեփան Վիսկոնտիին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարչիկին։ Վարչապետը կարևորել է համանախագահների դերը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացում եւ համոզմունք հայտնել, որ կձևավորվի արդյունավետ համագործակցություն։ Հանդիպման մասնակիցները կարևորել են կողմերի հավատարմությունը հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ ստանձնած հանձնառություններին, ինչպես նաև Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի եւ Ժնևի գագաթնաժողովներին ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման անհրաժեշտությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վարչապետին տեղեկացրել են իրենց առաջիկա աշխատանքային ծրագրերի վերաբերյալ։ Հանրապետության վարչապետը վերահաստատել է Հայաստանի պատրաստակամությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շարունակելու բանակցային խաղաղ ճանապարհով հակամարտության կարգավորման ուղված ջանքերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր երկօրյա այցով մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այցի շրջանակում նա հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Փաշինյանը վաղը Լուժնիկի մարզադաշտում ներկա կգտնվի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման հանդիսավոր արարողությանն ու առաջնության առաջին խաղին։ Սպասվում է, որ Մոսկվայում Նիկոլ Փաշինյանը կհանդիպի նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանցին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարե մթյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 11-ից 15, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան, տաքություն։